12-chi pora Hud surasining 6 oyatidan boshlanadi. Yerda o'rmalovchi biror narsa jonzot yo'qki, uning rizqi Allohning zimmasida bo'lmasa, u uning qarorgohini ham oromgohini ham bilur hammasi aniq kitob lavhul mahfuzda yozilgandir u sizlarning qaysilaringiz chiroyliroq ish qilishingizni sinash uchun osmonlar va yerni 6 kunda yaratgan zotdir u paytda arshi suv ustida edi agarda siz albatta sizlar o'lgandan keyin tiril tirilursiz desangiz kufrga ketganlar bu sehrdan o'zga narsa emas deyishlari aniq bordiyu ulardan azobni ma'lum muddatgacha kechiktirsak ular uni azobni nima ushlab turibdi deydilar ogoh bo'lsinlarki azob keladigan kunida uni ulardan qaytarib bo'lmas va masxara qilib yurgan narsalari azob ularni qamrab olur agarda biz insonga o'z marhamatimizni tottirib so'ngra yana uni tortib olsak u noumid va noshukur bo'lib qolur agarda unga biror zarar kelib ketgandan keyin ne'matlarni tottirib qo'ysak yomonliklar mendan o'zicha ketdi deydi albatta zero u mag'rur va faxrlanuvchidir illo sabrli bo'lgan va ezgu ishlarni qilganlarga aynan o'shalarga mag'firat va katta mukofot bordir balkim siz unga biror xazina tushsa edi yoki u bilan birga guvoh sifatida biror farishta kelsa edi deganlari uchun sizga vahiy qilinayotgan oyatlarning ba'zilarini tark etmoqchidirsiz va shu sababli yuragingiz siqilayotgandir siz axir faqat ogohlantiruvchisiz Alloh esa har narsaga vakil guvohdir yoki uni faxiyni muhammad to'qib chiqaryapti deydilarmi ayting agar gaplaringiz rost bo'lsa shunga o'xshash o'nta to'qilgan sura keltirib Allohdan o'zga imkoningiz yetgan kishini yordamga yoki guvohlikka chaqiringiz bas agar ular sizlarga javob qilmasalar bilingizki albatta nozil qilingan narsa qur'on Allohning ilmi bilan vahiy qilingan ekan va undan o'zga iloh yo'q ekan bas endi sizlar musulmonmisiz kimki dunyo hayoti va uning ziynatini istasa u kabilarga amallari savobini shu dunyoda mukammal berurmiz va ular unda dunyoda ziyon ko'rmaydilar ana o'shalarga oxiratda do'zaxdan boshqa narsa yo'q qilgan savobli ishlari habada barbod va qilib yurgan amallari botil zoyi bo'lur parvardigori tomonidan hujjatga ega bo'lgan ketidan undan guvoh qur'on kelgan undan oldin peshvo va rahmat sanalmish Musa kitobi Tavrot ham bo'lgan kishi faqat dunyo ne'matlarini istovchilar bilan barobarmi? Aynan o'shalar unga Qur'onga iymon keltiradilar. Guruhlardan kimki uni inkor etsa, bas unga atalgan joy do'zaxdir bas unda shak qilmang albatta u Rabbingizdan kelmish haqiqatdir lekin odamlarning aksariyati bunga iymon keltirmaydilar Alloh nomidan yolg'on to'qigandan ham zolimroq kishi bormi ana o'shalar qiyomatda parvardigori bilan yuzma yuz qilinurlar va guvohlar ana shular parvardigorlari nomidan yolg'on gapirganlar deydilar ogoh bo'lingizki Allohning la'nati zolimlarga bo'lur ular Allohning yo'lidan odamlarni to'sib uni yo'lni chalkashtirmoqchi bo'ladilar va ular oxiratni inkor etuvchilardir ana o'shalar yer yuzida hech kimni ojiz qoldira olmagan va ular uchun Allohdan o'zga do'stlar ham bo'lmaganlardir ularga azob ziyodasi bilan berilur ular haq gapni eshita olmas va haq narsani ko'rmas edilar ana o'shalar o'zlariga ziyon qilganlardir va qiyomat kuni ulardan to'qib yurgan but va sanamlari g'oyib bo'lur shubha yo'qki ular oxiratda ko'proq ziyon ko'ruvchilardir albatta iymon keltirib ezgu ishlarni qilgan va parvardigorlari toatiga bo'yin sunganlar aynan o'shalar jannat ahlidirlar ular u yerda mangudirlar ikkala guruh kofir va mu'minlarning misoli xuddi ko'r bilan kar va ko'ruvchi bilan eshituvchilar kabidir. Ikkisi misolda barobar bo'ladimi? Eslab ko'rmaysizlarmi? Dar haqiqat Nuhni o'z qavmiga payg'ambar qilib yubordik. U dedi: men sizlarga aniq ogohlantiruvchiman Allohdan o'zgaga sig'inmangiz men sizlarga alamli azob kelishidan qo'rqaman bas qavmi orasidagi kufrga ketgan zodogonlari dedilar seni biz xuddi o'zimizdek oddiy inson deb bilamiz va senga faqat bechora hol kishilargina o'ylamay bir ko'rishda ergashayotganini ko'ryapmiz sizlarning bizdan ortiq joyingizni ko'rmayapmiz balki sizlarni yolg'onchi deb gumon qilmoqdamiz nuh dedi ey qavmim qani aytingchi agar rabbimdan yuborilgan hujjatga ega bo'lsam va u menga o'z dargohidan rahmat payg'ambarlik ato etgan bo'lsa-yu sizlarga bu mavhum qilib ko'rsatilgan bo'lsa sizlar uni yoqtirmagan holingizda uni sizlarga majburlaymizmi ey qavmim sizlardan u payg'ambarlik xizmati uchun mol dunyo so'ramayman mening mukofotim faqat Allohning zimmasidadir men sizlarning talabingiz bilan iymon keltirganlarni huzurimdan quvib chiqaruvchi emasman zero ular parvardigorlari bilan ro'baro bo'luvchilardir lekin sizlarning johil qavm ekaningizni ko'rib turibman ey qavmim agar ularni haydasam Alloh azobidan qutulishimda menga kim yordam beradi bas buni eslaysizmi men sizlarga huzurimda Allohning xazinalari bor ham demayman g'aybni ham bilmayman men farishtaman ham demayman nazaringizga ilinmayotgan faqir kishilar to'g'risida Alloh ularga biror yaxshilik bermaydi ham demayman ularning ichlaridagi iymon va ixlosni Alloh yaxshiroq bilur men bilaman desam u holda zolimlardan bo'lib qolurman ular nuh qavmi dedilar ey nuh biz bilan bahslashding lekin bahsni ko'p qilib yubording bas agar rostgo'ylardan bo'lsang bizga o'sha cho'chitgan narsang azobni keltir nuh dedi uni Alloh xohlasa albatta keltiradi. Sizlar esa ojiz qoldiruvchi, yenguvchi emassiz. Agar Alloh sizlarni og'dirishni istab turgan bo'lsa, men sizlarga nasihat qilishni istaganim bilan sizlarga nasihatim foyda bermaydi. u Rabbingizdir va uning huzuriga qaytarilajaksiz yoki kofirlar uning Nuhning o'zi to'qiyapti deyishyaptimi ayt agar to'qigan bo'lsam jinoyatim o'zimga-ku men sizlarning qilayotgan jinoyatingiz kufringizdan durman nuhga vahiy qilindi qavmingdan hozirgacha iymon keltirganlaridan boshqa hech kim endi iymon keltirmas bas ularning qilayotgan ishlari tufayli tashvish chekma bizning kuzatuvimiz va vahiyimiz bilan kemani yasagin va zulm qilganlar haqida menga asrash to'g'risida xitob qilmagin ular albatta g'arq qilinuvchilardir kemani yasay boshla qavmining zodagonlari har gal uning oldidan o'tganlarida uni masxara qilardilar nuh dedi agar bizni masxara qilsangiz sizlar masxara qilganingizdek biz ham yaqinda sizlarni masxara qilajakmiz bas yaqinda kimga xorlovchi azob kelib unga mangu azob tushishini bilursiz to bizning buyrug'imiz azobimiz to'fon kelib ishlar keskinlashgach aytdik ey nuh unga kelmagan har bir jonivordan bir juft ikkitadan va ahling oila a'zolaringdan illo ahlingdan kimlarga g'arq bo'lishi haqida bizdan so'z kechgan bo'lsa ular mustasno hamda iymon keltirganlarni ort vaholanki u nuh bilan birga iymon keltirganlar oz edi nuh dedi unga kemaga mininglar uning suzishi ham to'xtashi ham Allohning ismi bilandir albatta rabbim kechirimli va rahimlidir u kema ularni tog'lardek to'lqinlar ichida olib borar ekan nuh chekkada turgan kanon ismli o'g'lini chaqirib dedi ey o'g'ilcham biz bilan birga kemaga mingin kofirlar bilan birga bo'lmagin u o'g'li dedi meni suvdan saqlaydigan biror toqqa chiqib panoh toparman nuh dedi bugun u rahm qilganlardan boshqasiga Allohning amridan saqlab qoluvchi hech qanday kuch yo'qdir shu payt ikkisining o'rtasini bir to'lqin to'sdi va o'g'li g'arq qilinganlardan so'ngra aytildi ey yer suvingni yutgin ey osmon o'zingni tutgin yog'ishni bas qil suv qurdi buyruq ado etildi va kema juvdi tog'i uzra qo'ndi hamda zolimlar qavmiga halokat deyildi nuh rabbiga nido qilib dedi rabbim o'g'lim mening ahlimdan sening oilamni saqlashga bergan va'dang esa haq va sen hukm qiluvchilarning eng donosi va odilisan Alloh dedi ey nuh u sening ahlingdan emas albatta u uning qilgani yaxshi ish emas bas mendan o'zing yaxshi bilmagan narsani so'ramagin men senga johillardan bo'lishingdan qaytarib nasihat qilaman nuh aytdi rabbim men sendan o'zim yaxshi bilmagan narsani so'rashimdan panoh tilayman agar meni kechirmasang va menga rahm qilmasang albatta ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolurman aytildi ey nuh bizdan bo'lmish salomatlik va senga va sen bilan birgalikdagi jamoalarga atalgan barakotlar bilan kemadan yerga tushgin ummatingdan kelajakda shunday kofir jamoalar ham bo'ladiki ularni ozgina bahramand qilurmiz so'ngra ularni bizdan yuboriluvchi alamli azob tutar ey muhammad bular sizga vahiy qilayotgan bizdagi g'ayb xabarlaridandir bularni ilgari na siz vana qavmingiz bilar edingiz bas sabr qiling albatta oqibat yutuq taqvodorlarnikidir od qabilasiga birodarlari hudni payg'ambar etib yubordik u aytdi ey qavmim Allohga sig'iningiz sizlarga undan o'zga iloh yo'qdir sizlar soxta ilohlarni faqat o'zlaringiz to'qib oluvchisiz ey qavmim sizlardan elchilik xizmati uchun haq so'ramayman mening ajrim mukofotim faqat meni yaratgan zot zimmasidadir aqlni ishlatmaysizlarmi ey qavmim rabbingizdan mag'firat kechirim so'rangiz so'ngra unga tavba qilingiz shunda u osmondan yomg'ir yog'dirar va quvvatingizga quvvat qo'shar jinoyatchi bo'lib ketmangiz ular dedilar ey Xud, bizga biror hujjat keltirmading biz sening quruq gaping bilan ilohlarimizni tark etuvchi ham senga ishonuvchi ham emasmiz seni balkim ilohlarimizdan birortasi chalib ketgandir deb bilamiz hud dedi men Allohni guvoh qilaman va sizlar ham guvoh bo'lingizki men sizlar keltirayotgan shirkdan bezorman zero u Allohdan o'zgadir bas endi hammangiz menga makr qilavering so'ngra menga uni kechiktirib o'tirmangiz men Rabbim va Rabbingiz Allohga tavakkul qildim o'rmalovchi jonivor borki uning inon ixtiyori tasarrufi uning qo'lidadir albatta rabbim to'g'ri yo'ldadir agar sizlar iymon va tavbadan bosh tortsangiz bas sizlarga yetkazishim topshirilgan narsani sizlarga yetkazib bo'ldim Rabbim sizlardan boshqa qavmni o'rinlaringizga xalifa qilib keltirur. Sizlar esa unga zarar yetkaza olmaysiz albatta rabbim hamma narsani qo'riqlovchidir amrimiz shamol azobi kelgach hudni va u bilan birga iymon keltirganlarni bizdan bo'lmuş marhamat tufayli xalos etdik va ularga qattiq azobdan najot berdik ana shular ot qabilasidir ular parvardigorlarining oyatlarini inkor etdilar payg'ambarlariga itoatsizlik qildilar va har qanday zolim u qaysarlarning buyruqlariga ergashdilar ularga ushbu dunyoda ham qiyomat kunida ham la'nat yetib turur ogoh bo'ling albatta od qabilasi parvardigorlarini inkor etgan edilar ogoh bo'ling hudning qavmi od qabilasiga halokat muqarrardi samud qabilasiga birodarlari solihni payg'ambar etib yubordik u aytdi ey qavmim Allohga sig'iningiz sizlar uchun undan o'zga iloh yo'q u sizlarni yerdan paydo qilib sizlarni uni obod etuvchi etdi bas undan kechirim so'rangiz so'ngra unga tavba etingiz albatta rabbim bandalariga yaqin va duolarni ijobat etuvchidir ular dedilar ey solih bundan oldin umid qilinadigan kishi eding endi bizga bobolarimiz sig'inadigan narsalarga sig'inishimizni man etasan biz sen da'vat etayotgan narsangdan shak shubhadamiz solih aytdi ey qavmim o'ylab ko'rdingizmi mabodo rabbim tomonidan hujjatim bo'lib o'zi tomonidan rahmat payg'ambarlik bergan bo'lsa-yu men unga itoatsizlik qilsam Alloh jazosidan qutulishimda menga kim yordam beradi? Menga sizlar ziyondan boshqa narsa orttirmayapsiz. Ey qavmim, mana bu Allohning mo'jizali tuyasi. Bas, uni Allohning yerida o'tlab yurishiga qo'yib beringiz va unga biror yomonlik yetkazmangiz. aks holda sizlarni yaqin fursatda azob tutar bas uni tuyani so'ydilar solih dedi uylaringizda 3 kun hayotdan bahramand bo'lib turingiz bu yolg'on emas chin va'dadir buyrug'imiz azobimiz kelgach solihni va u bilan birga iymon keltirganlarni bizdan bo'lmish rahmat bilan azobdan va o'sha kunning sharmandaligidan xalos etdik albatta Rabbingiz quvvatli va qudratlidir zulm qilganlarni qichqiriq tutdi bas ular o'z uylarida murdaga aylandilar go'yo u yerda oldin yashamagandek izlari o'chib ketdi ogoh bo'lingizki samud qabilasi parvardigorini inkor etgan edi ogoh bo'lingizki samud qavmiga halokat yetsin ibrohimga elchilarimiz farzandli bo'lishi haqida xushxabar keltirdilar va salom dedilar u ham salom dedi-da hech qancha vaqt o'tmay bir buzoq go'shtining kabobini keltirdi unga qo'l cho'zishmaganini ko'rgach ibrohim ulardan yod siladi va ulardan qattiq qo'rqib ketdi ular dedilar qo'rqma biz lut qavmiga yuborilganmiz xotini sora turgan edi kulib yubordi unga ishoq nomli farzand va ishoqning orqasidan yaqub ismli nabira berishimiz haqida xushxabar berdik sora dedi voy o'lmasam o'zim kampir va bu erim qariya bo'la turib tug'amanmi bu juda qiziq narsa-ku. Farishtalar dedilar: Allohning ishidan ajablanasanmi? Ey xonadon ahli, sizlarga Allohning rahmati va barakoti bo'lsin. Albatta, u hamd va ulug'lik egasidir. Ibrohimdan qo'rquv ketib, unga xushxabar yetgach biz bilan lut qavmi halokati to'g'risida bahslasha boshladi albatta ibrohim halim serqayg'u va sertavbadir farishtalar ey ibrohim bu bahsdan qayt zero rabbingning amri lut qavmiga atagan azobi kelib bo'lgan ularga qaytarilmas azob kelgusidir elchilarimiz lutning huzuriga kelganlarida ular sababli holati yomonlashdi va ular tufayli tashvish chekdi hamda bu og'ir kun dedi uning lutning oldiga qavmi yugurib keldilar oldindan ular yomon ishlar bachchabozlik qilar edilar u lut dedim ey qavmim ana ular qizlarim ularga uylaningiz ular sizlar uchun pokroqdir bas Allohdan qo'rqingiz va mehmonim oldida meni sharmanda qilmangiz sizlarda birorta to'g'ri yo'l topgan kishi yo'qmi ular dedilar bizning qizlaringga hojatimiz yo'qligini bilasan va bizning maqsadimiz ham senga ma'lum lut dedi qani edi sizlarga quvvatim yetsa yoki kuchli bir suyanchiqqa suyana olsa farishtalar aytdilar ey lut biz rabbingning elchilarimiz qavming senga siri yeta olmaslar bas tunning bir qismida oilangni olib ket sizlardan biror kishi ortiga boqmasin xotiningni esa qo'yaver zero ularga yetgan narsa azob unga ham yetgusidir ularga va'da qilingan vaqt bomdod vaqtidir bomdod yaqin emasmi farmonimiz azobimiz kelganida u yerni ostin ustun qilib yubordik va u yerga qizdirilgan loy qochishmasidan iborat toshlarni paydarpay yog'dirdik azob toshlari Rabbingiz huzurida belgili qilib qo'yilgan edi ular zolimlardan uzoq emasdir madiyan qavmiga birodari shuaybni elchi payg'ambar etib yubordik u dedi ey qavmim Allohga sig'iningiz sizlar uchun undan o'zga iloh yo'qdir o'lchov va vazndan urib qolmangiz men sizlarni hozircha yaxshilik farovonlikda ko'rib turibman va men sizlarga hammani qamrab oluvchi kun qiyomatning azobi bo'lishidan qo'rqaman ey qavmim o'lchov va vaznni adolat bilan to'la beringiz odamlarning narsalarini urib qolmangiz va yerda fasod ishlari bilan buzg'unchilik qilmangiz agar mo'min bo'lsangiz bilib qo'yingizki Allohning halol kasbdan qoldirgani sizlar uchun yaxshidir. Men esa sizlarga boyliklaringizga qo'riqchi emasman. Ular dedilar: Ey Shuayb, ota-bobolarimiz sig'inib kelayotgan narsa ma'budalarni tark etishimizga yoki mol mulklarimizni qanday xohlasak shunday boshqarishimizga qarshi senga namozing buyruq beryaptimi axir sen halim va to'g'ri yo'ldagi odam eding-ku shuayb dedi ey qavmim o'ylab ko'rdingizmi axir men rabbim tomonidan hujjatga ega bo'lsam va u meni yaxshi rizq bilan ta'minlagan bo'lsa qanday qilib sizlarni yomon ishlardan qaytarmayin men sizlarga muxoliflik qilib sizlarni qaytarayotgan narsani o'zim qilishni istamayman imkonim boricha islohdan o'zga hech narsani xohlamasman bunga muvaffaq qilish esa Allohning ixtiyoridadir unga tavakkul etdim va unga inobat qildim ixtiyorimni topshirdim ey qavmim menga xilof qilishingiz sizlarga nuh qavmiga yoxud qavmiga yoki solih qavmiga yetganga o'xshagan balolar yetishiga olib kelmasin tag'in lut qavmi ham sizlardan uzoq emas rabbingizdan mag'firat so'rangiz so'ngra unga tavba qilingiz albatta Rabbim rahimli va mu'minlarni do'st tutuvchi zotdir dedilar ey shuayb sening aytayotganlaringdan ko'pini yaxshi anglamayapmiz va biz sening oramizdagi bir ojiz inson ekanligingni ko'rmoqdamiz agar qarindoshlaring bo'lmaganida seni toshbo'ron qilgan bo'lar edik sen biz uchun aziz odam emassan shuayb dedi ey qavmim sizlar uchun qarindoshlarim Allohdan ham azizroqmi shuning uchun uni ortingizga e'tiborsiz tashlab qo'ydingizmi albatta Rabbim qilmishlaringizni qamrab oluvchidir. Ey qavmim, maqomingizda, e'tiqodingizda turib ish qilaveringiz. Men ham ish qiluvchiman. So'ngra kimga xor qiluvchi azob kelishi va kim yolg'onchi ekanini bilursiz. Kutib kuzatib turingiz. men ham sizlar bilan birga kuzatuvchidirman amrimiz azobimiz kelganda esa shuaybga va u bilan birga iymon keltirganlarga bizdan bo'lmish rahmat sababli najot berdik zulm qilganlarni esa qichqiriq tutdi bas ular o'z uylarida murdalarga aylandilar go'yo u yerda oldin yashamagandek izlari o'chib ketdi ogoh bo'lingizki samud qavmiga halokat yetgani kabi madyan qavmiga ham halokat yetsin darvoqe musoni oyatlarimiz va aniq hujjat mo'jizali aso bilan elchi qilib fir'avn va uning zodagonlari huzuriga yubordik ular esa fir'avnning buyrug'iga ergashdilar vaholanki fir'avnning buyrug'i to'g'ri emas edi u fir'avn qiyomat kuni o'z qavmini ergashtirib ularni do'zaxga tushirur ular tushadigan yer qanday ham yomon yer ularga ushbu dunyoda ham qiyomat kunida ham la'nat yetkazilur berilgan bu yordam qanday ham yomon yordam ana shu biz sizga ey muhammad qissasini aytayotgan shaharlarning xabarlaridandir ulardan hozirgacha saqlanib turgani va yo'q bo'lib ketgani bor ularga biz zulm qilmadik balki o'zlariga o'zlari zulm qildilar Rabbingiz amri azobi kelganda esa Allohni qo'yib sig'ingan ma'budalari hech ham foyda bermadi va ularga ziyondan boshqa narsani orttirmadi. Aholisi zolim yurtlarni azobga tutganda Rabbingizning tutishi shundaydir. Albatta, uning azobga tutishi alamli va shiddatlidir. Albatta, bunda oxirat azobidan qo'rqqanlar uchun ibrat bordir. Bu kun odamlar to'planadigan va hozir bo'ladigan kun u kunni faqat sanoqli muddatgacha kechiktiramiz u kelgan kuni hech bir jon egasi uning ruxsatisiz gapirmas ular ichida baxtsiz ham baxtli insonlar ham bo'lur bas o'shanda baxtsiz bo'lganlar kofirlar va gunohkor mu'minlar do'zaxda bo'lurlar va ular u yerda ingrab hangrab tururlar modomiki oxiratdagi osmonlar va yer bor ekan ular u yerda mangudurlar illo Rabbingiz xohlagani mo'minlarni undan chiqarishi bundan mustasnodir albatta Rabbingiz istagan narsasini amalga oshiruvchidir. Ammo baxtli bo'lganlar esa bas jannatda toki oxiratdagi osmonlar va yer bor ekan, u yerda mangu tururlar. Illo Rabbingiz xohlagani do'zaxda bo'lgan vaqtlari bundan mustasnodir bu bitmas tuganmas ne'matdir ana o'sha mushriklar sig'inayotgan narsa tufayli shubhada qolmang ular oldin ota bobolari sig'ingandek beradilar. biz ham ularning burchlarini kamaytirmasdan to'lab beruvchidirmiz musoga ham kitob tavrot bergan edik bas u haqda ixtilof qilindi agar rabbingizdan kechiktirish haqida so'z kechmaganda edi ularning o'rtalarida shu dunyoda hukm chiqarilgan bo'lar edi ular u qur'on yoki azob to'g'risida shak shubhadadirlar albatta rabbingiz barchaga amallari mukofoti va jazosini mukammal berur zero u ularning qilayotgan ishlaridan xabardordir bas ey muhammad buyurilganligingizdek to'g'ri bo'ling siz bilan birga tavba qilganlar ham to'g'ri bo'lsinlar haddan oshib ketmangiz ey mo'minlar u qilayotgan ishlaringizni albatta ko'rib turuvchidir zulm nohaqlik qilganlarga suyam mangiz toki sizlarga do'zaxdan olov yetmasin sizlar uchun Allohdan o'zga do'st yo'qdir so'ngra sizlarga qiyomatda ham yordam berilmas kunning har ikki tarafida ya'ni ertayu kech va tunning bir bo'lagida namoz o'qing albatta savobli ishlar gunohlarni ketkazadi bu yod etuvchilar uchun yodnomadir sabr qiling bas albatta Alloh ezgu ish qiluvchilar mukofotini zoye qilmaydi qani endi sizlardan oldingi asrlarda o'tgan fazilat egalari yer yuzidagi fasod ishlardan qaytarganlarida edi lekin ular ichida biz najot berganlardan ozchiligi bu ishni qildilar o'zlariga zulm qilganlar o'z rohat farog'atlari ketidan ketdilar va jinoyatchi bo'lib qoldilar Rabbingiz aholisi islohatchi bo'lgan shaharlarni nohaqlik bilan halok etguvchi emasdir agar Rabbingiz xohlaganida edi barcha odamlarni bir ummat bir xil dinga tobe qilgan bo'lar edi ular mudom turlicha har xil e'tiqodda bo'lib boraveradilar rabbingiz rahm qilgan kishilar esa bundan mustasnodirlar ularni shuning uchun yaratgandir Rabbingizning jahannamni barcha kufrda o'tgan jinlar va odamlar bilan to'ldirajakman degan so'zi haqdir. Sizga ey Muhammad payg'ambarlarning xabarlaridan dilingizga sabot baxsh etadiganlarini aytib bermoqdamiz. Bu qissalarda haqiqat mo'minlar uchun nasihat va eslatma kelgandir iymon keltirmaydiganlarga ayting o'z holingizcha ish qilaveringiz biz ham ish qiluvchilarmiz kutaveringiz ham biz ham kutuvchilarmiz osmonlar va yerning g'aybiy siri Allohga xosdir. Barcha ish ungagina qaytarilur. Bas unga ibodat qiling va unga tavakkul eting. Qilayotgan ishlaringizdan esa Rabbingiz g'ofil emasdir. Yusuf surasi Makka da nozil qilingan 111 oyatdan iborat. Yusuf payg'ambar nomi. Go'zal qissa deb ta'riflanuvchi ushbu surada asosan Yaqub alayhisalomning o'g'li Yusuf alayhisalomning boshidan kechirgan voqealari aks ettirilgan surada odalik va birodarlik mehri ishq muhabbat ayollar makri tush ta'biri saxiylik va kechirimli bo'lish kabi insoniy xususiyatlar o'z ifodasini topgan mehribon va rahimli Alloh nomi alif Lam, Ra ushbular aniq kitobning oyatlaridir albatta biz uni kitobni anglashingiz uchun arabiy qur'on tarzida nozil qildik biz sizga ushbu Qur'on surasini vahiy qilishimiz bilan birga go'zal qissani aytib berurmiz. Siz esa ey Muhammad undan vahiydan oldin bexabarlardan biri edingiz. Eslang Yusuf o'z otasiga Yaqubga dedi: ey otajon men tushimda o'n bitta yulduz quyosh va oyning menga sajda qilayotgan hollarida ko'rdim otasi aytdi ey o'g'ilcham tushingni birodarlaringga so'zlab bermagin aks holda senga qattiq makr qilishadi Zero shayton insonga aniq dushmandir. Shu tushingda ko'rganing kabi Rabbing seni tanlab oladi. Senga gaplar, tushlar yoki ilohiy kitoblar mazmunini o'rgatadi. Va ikki bobolaring Ibrohim va Isxoqqa to'la bergani kabi senga va yaqub nasliga o'zining ne'matini to'la baxsh etadi albatta rabbing bilim va hikmat egasidir haqiqatan yusuf va uning birodarlari qissasida so'rovchilar uchun alomatlar bordir o'shanda akalari aytdilar yusuf va uning ukasi benyamin otamizga bizdan ko'ra suyukliroqdir vaholanki biz bir to'p ko'pchilikmiz haqiqatan otamiz aniq gumrohlik uzradir kimdir dedi yusufni o'ldiringiz yoki uni biror yerga chiqarib tashlangiz shunda otangizning o'zi sizlarga qolar faqat sizlarga mehr qo'yar undan keyin yana solih kishilar qavmi bo'lursiz ulardan bir so'zlovchi dedi yusufni o'ldirmangiz balki agar biror narsa qilmoqchi bo'lsangiz uni quduq qa'riga tashlangiz shunda uni ba'zi yo'lovchilar olib ketar dedilar ey otamiz nechun siz yusufni bizga ishonmaysiz axir biz unga juda xayrixohmiz-ku. ertaga uni biz bilan birga jo'nating yayrab o'ynasin biz uning uchun qo'riqlovchilarmiz yaqub dedi uni olib ketishingiz meni juda tashvishlantirdi sizlar undan g'aflatda bo'lgan chog'ingizda nogoh uni bo'ri yeb ketishidan qo'rqaman aytdilar biz bir to'da bo'la turib mabodo uni bo'ri yeb ketsa unda biz rosa ziyon ko'ruvchilar bo'lib qolamiz-ku. bas uni olib ketishgach va uni quduqning qa'riga tashlashga kelishib olishgach uni amalga oshirdilar biz unga bu ishlari to'g'risida ularga kezi kelganda albatta xabar berursan vaholanki ular yusuf ekaningni sezmaydilar deb vahiy qildik otalari huzuriga oqshom paytida yig'lab kelishdi aytdilar ey otamiz biz yusufni matohlarimiz oldida qoldirib quvalashib ketsak uni bo'ri yeb ketibdi rost gapirsak ham baribir siz bizga ishonuvchi emassiz uning ko'ylagi uzra soxta qon qo'zichoq qoni bilan keldilar yaqub dedi yo'q sizlarni o'z nafsingiz bunday mudhish ishga undagan bas mening burchim chiroyli sabrdir sizlar tavsiflayotgan narsaga sabr qilishga Alloh menga madadkordir yusuf quduqda 3 kun yotgach bir karvon keldi suv keltiruvchini yuborgan edilar u chelagini quduqqa tushirgach xushxabar bu bola ku dedi uni bozorbob matoh sifatida sir tutdilar Alloh esa qilayotgan ishlarini biluvchidir uni misr bozorida arzon sanoqli dirhamlarga sotdilar va bu ishda işte go'yo ular tarki dunyo qiluvchilardan bo'ldilar misrda uni sotib olgan kishi misr azizi qitfir xotini zulayhoga unga yaxshi joy ber zora bizga foydasi tegsa yoki uni o'g'il qilib olsak dedi shunday qilib yusufni yerga misrga joylashtirdik va gaplar tushlar yoki ilohiy kitoblar tavili izohini bildirishimiz uchun shunday qildik Alloh o'z ishida g'olibdir lekin odamlarning aksariyati buni bilmaydi voyaga yetgach unga hukm hakamlik va ilm ato etdik chiroyli ish qiluvchilarni biz doimo shu tarzda mukofotlaymiz u yusuf uyida bo'lgan ayol zulayho undan nafsini qondirishini talab qildi va eshiklarni qulflab qani kel dedi yusuf dedi Alloh saqlasin axir u ering hojamku menga yaxshi joy bergan bo'lsa zolimlar zotan najot topmaslar zulayho unga moyil u yusufning dili ham bunga moyil bo'lgandi agar rabbining hujjatini ko'rmaganda bo'lar ish bo'lar edi shu tarzda undan yomonlik va fahshni burib yubordik albatta u dili xolis bandalarimizdandir ikkisi eshik tomon quvalashib ketdi yusuf qochdi u quvdi va zulayho uning ko'ylagini orqa tomondan yirtib yubordi eshik oldida hojasi eriga yo'liqdilar zulayho dedi "Oilangi yomonlikni ravo ko'rgan kishining jazosi hibsga olinish yoki alamli azobdan boshqa bo'lmasligi kerak yusuf dedi uning o'zi mendan nafsimni jinsiy yaqinlik qilishimni talab qildi uning zulayxoning qarindoshlaridan biri guvohlik berib agar uning ko'ylagi old tomonidan yirtilgan bo'lsa u zulayxo rost so'zlagan u yusuf esa yolg'onchilardandir bordiyu ko'ylagi orqa tomonidan yirtilgan bo'lsa u zulayho yolg'on so'zlagan u yusuf esa rozgo'ylardandir zulayhoning eri misr azizi uning ko'ylagi orqa tomonidan yirtilganini ko'rgach albatta bu siz ayollarning makringizdir haqiqatan sizlarning makringiz ulkandir yusuf bu ishni qo'ygin sen esa ey zulayho gunohing uchun kechirim so'ra zero sen yanglishganlardan bo'lding dedi shahardagi ayollar misr azizining xazinabonning xotini o'z xizmatkori bilan o'ynashmoqchi bo'libdi yuragidan urib qo'yibdi albatta biz uni aniq gumrohlikda deb bilurmiz dedilar bas zulayho ularning makrlarini eshitgach ular huzuriga odam yubordi va ularga suyanchiq taom yoki meva hozirladi hamda ulardan har biriga bittadan pichoq berib yusufga ular huzuriga chiqqin dedi bas uni ko'rishgach unga mahliyo bo'ldilar va qo'llarini kesib oldilar hamda yo Alloh bu bashar emas bu aziz va mukarram farishtaning o'zginasi ku dedilar zulayho dedi meni u to'g'rida malomat qilganlaring shu yigit edi haqiqatan undan nafsi jinsiy yaqinligini talab qilganimda u saqlandi qasamki agar u mening buyrug'imni bajarmas ekan albatta zindonband qilinib haqirlardan bo'lib qolur yusuf dedi ey rabbim menga taklif etishayotgan narsadan ko'ra zindon ma'qulroqdir agar ularning makrlarini mendan darig' tutmasang ularga moyil bo'lib johillardan bo'lib qolurman bas Rabbi duosini ijobat qildi va u ayollarning makrlarini undan bartaraf etdi. Albatta, u eshituvchi va biluvchidir. So'ngra ularda Qitfir va saroy ayonlarida jinoyatga oid alomatlarni ko'rganlaridan so'ng uni ma'lum bir vaqtgacha zindonband qilib turish fikri paydo bo'ldi zindonga u bilan birga yana ikki yigit tuhmat bilan tushdi ulardan biri shohning soqiysi men shunda may tayyorlayotgan emishman dedi unisi shohning novvoyi esa men boshimda non ko'tarib turgan emishman qushlar undan yeyayotgan emish sen bizga shuning ta'birini aytib ber zero biz seni ezgu ish qiluvchilardan ekaningni ko'rib turibmiz dedi yusuf aytdi men sizlarga ozuqa bo'ladigan taom oldingizga kelishidan burun uning qandayligi tavilini aytib berurman bu rabbimning menga bildirgan narsalaridandir men Allohga iymon keltirmaydigan va oxiratni inkor etuvchi qavm dinini tark shuningdek ajdodlarim ibrohim ishoq va yaqublarning diniga ergashdim biz uchun Allohga biror narsani sherik qilish mumkin emasdir bu Allohning bizlarga va odamlarga nisbatan fazlidir lekin aksariyat odamlar shukr qilmaydilar ey ikki hamzindonlarim turli tuman ilohlar yaxshimi yoki yagona va g'olib Allohmi sizlar uni qo'yib o'zlaringiz va ota bobolaringiz atab olgan nomlar but sanamlarga yana sig'inayapsiz ularga Alloh biror hujjat tushirmagan bo'lsa ibodat va din to'g'risidagi hukm faqat Alloh ixtiyoridadir u o'zidan boshqaga sig'inmaslikka buyurgan to'g'ri din mana shu lekin odamlarning aksariyati buni bilmaydilar ey ikki ham zindonlarim endi sizlarning biringiz ko'rgan tushga kelsak u ozod etilib yana hojasiga soqiylik qilur unisi bo'lsa dorga osiladi va uning boshidan qushlar cho'qib yeydi sizlar javobini so'ragan ish tush ta'biri tugadi ikkovidan xalos topuvchi deb hisoblagan soqiyga yusuf hojang misr shohi huzurida mening to'g'rimda gapir dedi lekin shayton hojasiga aytishni unuttirdi natijada yusuf bir necha yil zindonda qoldi shoh bir kuni dedi men tushimda yettita ozg'in sigir yettita semiz sigirni yeyayotganini va yettita yashil boshoq bilan birga boshqa yettita qurigan boshoqlarni ko'rdim ey ayonlar agar tush ta'birini aytuvchi bo'lsangiz tushim to'g'risida fatvo javob beringiz ayonlar aytdilar bu chalkash tushlar biz bunday tushlar ta'biriga olim emasmiz ikki mahbuslardan ozod bo'lgani soqiy bir qancha muddat yetti yil o'tgach yusufni eslab dedi uning ta'birini men aytib berurman meni yusuf huzuriga yuboringiz u borib dedi yusuf ey rostgo'y odam bizga yettita ozg'in sigir yettita semiz sigirni yegani hamda yettita yashil boshoq bilan birga turgan boshqa yetti quruqlari to'g'risidagi tush fatvosi ta'birini aytib berdi shoyat odamlar oldiga borganimda zora ular ham buni bilib olishsa yusuf aytdi odatlaringiz bo'yicha yetti yil ziroat qilaverasiz olgan hosilingizni omborda boshog'i bilan qoldiringiz faqat ozgina o'zingiz yeydiganingizni yanchib olingiz so'ngra undan keyin qattiq yetti yil keladi va shu qahatchilik yillar uchun g'amlab qo'ygan zahirangizni yeb ketadi faqat ozgina asrab qo'yganingizdan qoldi so'ngra undan keyin bir yil kelib odamlar unda yomg'irga serob bo'lurlar va unda mevalardan sharbat olurlar shoh bu javoblarni eshitib uni huzurimga olib kelingiz dedi chopar uning oldiga kelgach u yusuf dedi hojang huzuriga qaytib borginda undan qo'llarini kesib olgan ayollar ishi nima bo'lganini so'ra albatta rabbim ularning makrlarini biluvchidir shoh ayollarni chorlab ularga dedi yusufdan shahvoniy mayillik talab qilganingizda ne bo'lgan edi aytdilar Alloh saqlasin unda biror yomonlik borligini bilmadik azizning xotini zulayho dedi mana endi haqiqat ro'yobga chiqdi undan men jinsiy mayillik talab qilgan edim u haqiqatan so'zida sodiqlardan ekan shundan keyingina yusuf dedi buni men misr azizi g'oyibligida unga xiyonat qilmaganimni va Alloh zulayho va ayollardek xiyonatchilar makrini ravo qilmasligini aziz yoki shoh bilishi uchun qildim